हर हर हर हर अचे थो हर हर अचे थो पोइ माण्हू घणे खां पुछंदो आहे असांखां जहिड़े खां पुछे केरु भई घणा दफ़ा आहे त ख़बर ई कोन्हे घणा दफ़ा पोइ वरी क्या शिकायत चवंदा भई ॻाल्हियूं त वरी ॾिसूं सही ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पोइ हिकिड़ो ॿ टे चारि पंज हन एकटीह दफ़ा आहे एकटीह हाणे ख़बर हुजे माण्हूअ खे भई सूत रहमान में भई अई आला रब कुमार अज़िबान हीअ हिकिड़ी आयत आहे जेका एकटीह दफ़ा अची थी वञे भले तमामु वॾी ॻाल्हि <clears throat> हाणे कीअं ॻाल्हि कर भला इहा हर चवण जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे भला कहिड़ी ज़रूरत आहे अलाह ताला खे पोइ हाणे ॾिसी बि आहिनि त मालूम थिए थो त भई के शयूं अलाह ताला हर हर चवे थो पोइ हाणे बादशाह आहे हुनखे केरु चए त तूं हर न चओ असां उहो ई ॿुधूं कोन न को ॾिसूं न को कन न को अखियूं असां इस्तेमालु करियूं कोन अलाह ताला चए थो वरी कन खोलियो वरी थो चवां वरी थो चवां वरी थो चवां वरी थो चवां पर असांजो ॿुधण खां असां सफ़ा नाबुरी वारे वेंदा जीअं सफ़ा बसि त असीं ॿुधूं ई कोन ॿुधूं असां कन बंदि आहिनि तूं भले खणी एकटीह दफ़ा चओ खणी सौ दफ़ा चओ अरे ॿुधंदासीं कोन पोइ हाणे छा कर अलाह ताला अलाह अलाह ताला जंहिं तौफ़े ॾींदो खोलींदो कन तॾहिं ॿुधण में ईंदी हिकिड़ो दफ़ो ई ॿुधी छॾिबी त ॿुधण में अची वेंदी हली हाणे ॿियो ॾिसूं हिन ख़्याल सां त पंहिंजो अलाह ताला ॿियनि हंधि के शयूं आहिनि जेके हर हर चयो थो हिकिड़ी बस्म रहमान रहीम आहे हाणे ते वरी पोइ माण्हुनि खे इख़्तिलाफ़ु कनि चवंदा आहियूं उहा हिकिड़ी बस आहे जेका सूरत नवल में हज़रत सलमा इस्लाम जो ख़तु माल माई खे मिले थो सभा वारी माई खे इन हू मिन सलमान में इन बिस्म रहमान रहीम हाणे उहा बस बिस्म आहे सतावीह नंबर सूरत नवल मज बसि हीअ ॿियूं मुंहिंजी कया आहिनि सेतिरो को बसि ईअं पर मतिलबु इहो ख़्यालु माण्हुनि जो मुफ़सरनि जो <clears throat> कनि मुफ़सरनि जो पोइ चवंदा हाणे भला हेॾा ॾींहं पढ़िजे की आस्ते पढ़जे की भला सूरत फातिया जो हिसो आहे की न आहे पर हीअ मसाला घणा पर पोइ हाणे ॾिसूं था हिन ई नमूने सां ॾिसूं जॾहिं अकला ताला हिकिड़ी सूरत में एकटीह दफ़ा फबे अखुमा तुकबान चई थो वञे त पोइ हाणे हुनखे रोकींदो त हर हिकु सूरत सां जे शुरू में जेकॾहिं बिस्म रहमान रहीम रहमान बिस्म रहमान रहीम रखी ऐं हिकु सौ चोॾहं दफ़ा रखी वञे हलियो सॼे क़ुर में हिकु सौ चोॾहं सूरतुनि में ऐं पंहिंजो हिकिड़ी सूरत में माण्हू बाक़ी घटि आहे सिंधी हुनखे बि रखियई कोन पोइ हाणे इहो बि हिकिड़ो हुन में रखी कोन सूरत तौबा में रखियईं कोन मूंखे जे हिकिड़ी खे नथ आहे हिकिड़ी खे ॿ नथियूं आहिनि त हिकिड़ी खे हिकिड़ी नथ असांजा वरी गुजारत वारा ईअं ॻाल्हि या कंदा आहिनि चई हिकिड़ी हिकिड़ीअ खे नथ आहे कोन का ऐं हिकिड़ीअ खे वरी ॿ नथियूं आहिनि भई हुन में ॿ सलाहूं थींदियूं सूरत नवल में जे विच में बि अची थी वञे सूरत बहराल इहे ख़्यालु माण्हुनि खे अचनि था भई छा आहे छा ॻाल्हि आहे पाण ॾिसूं त सूरत शोराह में के आयतूं आहिनि जेके वरी हर हर पंहिंजो केतिरियूं आयतूं आहिनि ॾिसूं था पढ़ूं था केतिरियूं आहिनि हाणे हिकिड़ी आयत जे बदिरां हिते माॻी ॿ आयतूं अखियूं हर हर वरी हर हर चवां ॾिसूं पहिरीं शुरू में सूरत शोराह जे कुझु ॻाल्हियूं करे ऐं पंहिंजो अठ आयतुनि खां पोइ चवे थो अलाह सुभाणे ताला وإن ربك لهو العزيز الرحيم وما كان أكثر اللهم صل على إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين इन इन ॻाल्हि में जी जेका ॻाल्हि असां करे चुकासीं इन में निशानियूं आहिनि मां कान अक्सर होम मोमिनीन पर घणा माण्हू जेके आहिनि सम्झण वारा कोन्हनि असांजा घणेई आहिनि وإن रब लहो العزीज़ الرحیم पर ऐं बेशक तुंहिंजो रब उहो ई ज़बरदस्तु आहे रहम वारो आहे हाणे ॿ आयतूं इन फी ज़ालिक ल आय वमा कान अक्सर हुम मोमिनीन ॼण शुरू सूरत शुरा जे शुरू में जे जेके अठ आयतूं आहियूं हुन खां पोइ इहा ॻाल्हि फरमायो त असां क़ुर लाथो आहे पर के हीअं कुता कीअं त कोन हुन खां पोइ वरी मूसा आले साम जो ज़िक्र करे पंहिंजो हुन खां पोइ वरी आख़िरि में हज़रत जॾहिं मूसा आले साम जो ज़िक्र थी वियो हलियो छह के आहे छह अठ आयत ताईं ज़िक्र थी वियो हलियो हुन खां पोइ वरी इहे ॿई आयतूं ॿई आयतूं गॾु इन फी ज़ालिक ल आया अक्सर हुम वरी इहे आयतूं हाणे इन खां पोइ इहो ॿियो दफ़ो थी हलियो हाणे टियों दफ़ो वरी हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्र करे करे करे करे वरी हिकु सौ ॿ आयत खां पोइ वरी इहे ॿ साॻियूं ॿ आयतूं यकियूं ॿ आयतूं हिकु ई बि न पर ॿ आयतूं हिकु गॾु हिन फी ज़ालिक ल आया وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم हाणे इहे हिकु सौ टे हिकु सौ चोथीं आयत हाणे इहो थियो वरी हज़रत इब्राहिम अल ज़िक्र खां पोइ वरी हज़रत नूह अल जो ज़िक्र कयईं हज़रत नूह अल जो ज़िक्र करे करे जॾहिं उहो क़ौम खे ग़रक थी थी वरी वरी पंहिंजो हज़रत नूह अल जे ज़िक्र खां पोइ आख़िर में वरी इन नफ़ीज़ा लिखियल आय ज़ीज़ु उरहीम हाणे इहे पंहिंजो थी वियूं हिकु सौ वीह आयत खां पोइ ॼण हिकु सौ एकवीह हिकु सौ ॿावीह आयति वरी इहा साॻियो ॼण रिपीट थियो ॿियो टियों दफ़ो थियो घणो दफ़ो हाणे उन खां पोइ आदि क़ौम जो ज़िकुरु हुन खां आदि खां पोइ आदि जो ज़िक्र जॾहिं पूरो थो थिए त वरी उहो साॻियो फ़क़त ज़बूह फ़ालक नाहम हिन फ़ी ज़ालिक ल आय फमा कान अक्सर होम मोमिनीन हाणे हीअ आयत जेका आहे सा पंहिंजो गॾे हुन फ़क़त ज़बूह फ़ालक नाहम हुन इन साबिक़ी आयत में गॾे रखियो अथऊं या अलॻि आहे पर बहरहाल ॿई वई रिआयतूं इन रबकल अवल अज़ीज़ुर रहीम हिकु सौ उणेतालीह ऐं हिकु सौ चालीह आयत में इहो चोथों या पंजूं घणो दफ़ा वरी ॻणींदा तव्हां वञिजो वरी समूदी क़ौम जो ज़िक्र करे उन खां पोइ हिकु सौ अठवंजाहु आयत ऐं हिकु सौ उणहठि आयत में हिकु सौ अठ अठावंजाह जे विच में आयत आयत मंझि उमा कान अक्सर इन हुनीज़ा लिकिल उमा कान अक्सर हुम मोमिनीन व इन रबक लहोल अज़ीज़ुर रहीम हाणे खां पोइ वरी क़ौम लूथ जो ज़िकिर करे हिक सौ चोहतरि ऐं हिकु सौ पंजहतरि आयत में वरी फरमाईं वमा का इन फीज़ा लिख ल आयमा कान अक्षर होम मोमिनीन इन रब क लोल अज़ीज़ रहीम वरी असाबु शइ इस्लाम जे क़ौम जो ज़िकिर करे उन खां पोइ हिकु सौ उणानवे हिकु सौ नवे आयत जेका आहे इनफ़ी ज़ा लिख आय वमा मोमिनीन इन इन रबक लहो अज़ीज़र इन खां पोइ इन हू तंज़ीलो شریف ही क़ुर शरीफ़ जी तंज़ील थी थिए وسلم सलाह जे कल्ब ते नज़र बि रूहल अमीन अलाहन मिनल मुंज़रीन मतिलबु त का ॻाल्हि अला ताला रिपीट करणु चाहे थो त पोइ अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी आयत रिपीट करे साॻी ॿ ॿ आयतूं रिपीट करे थो ॿियनि हंधि सूरत में कि आयतूं रिपीट थियनि थियूं वरी यार मुरसला सूरत मिपीट थियनि थियूं कि आयतूं हिन सां अला ताला जी मर्ज़ी मालिक पाण आहे हुनजी मर्ज़ी आहे जेको रिपीट करे असां त एतिरा छो रिपीट कयो अथई मतिलबु त असांजे सम्झण जे लाइ सिखण जे लाइ रिपीट थिए थी पर हाणे पोइ वरी माण्हू भला रिपीट <laughs> त कल भले करे पर हाणे भला एकटीह दफ़ा छो आहे पोइ हाणे इहा ॻाल्हि पोइ हा चवंदो भाउ अलाए ख़बर न आहे छो आहे छो आहे के चवंदा असांखे परवाह न आहे आहे या न आहे केतिरा दफ़ा आहे असांखे परवाह न आहे असांखे मिड़ी पढ़णो आहे क़ुर सवाब जे लाइ पढ़णो आहे पोइ के वरी जेके माण्हू फम वारा आहिनि दरख वारा हिसाब किताब चवंदा थोरो सोचूं सही अलाह ताला चयो आहे हुकुम कयो आहे त पंहिंजो सोचियो करियो क़ुर शरीफ़ ते थोरो सोचियो अलाह ताला चयो त दबरू नलकुरनि दॿरू नलकुरनि त दबर थियण नथा कयो सोचंदो त फ़ख़ुरु फ़ख़्रु छो नथा करियो त फ़िक्रु थोरो माण्हू करणु खपे पोइ अलाह ताला पाणी जेकॾहिं को खोले दरवाज़ो त पोइ खुली पवे त पोइ वाह थी वञे भलो कमु थी वञे हलियो पोइ हाणे हिन ते असां ॾिठोसीं त पोइ कंहिं माण्हू मूंखां पुछियो मूंखे ख़बर कोन्हे अलाए छा आहे ऐं एकटीह ॻाल्हि केतिरा दफ़ा आहे वरी पोइ ॻोल्हियोसीं त एकटीह दफ़ा आहे वरी चयऊंसि छो एकटीह दफ़ा आहे ख़बर ई नाहे पोइ हाणे पोइ ॻोल्ह ॻोल्ह करे ॻोल्हा ॻोल्हा करे ॻोल्हा ॻोल्हा करे पोइ अलमदिल्ला अलाह ताला खोले दरवाज़ो थो पोइ माण्हू ॻोल्हींदो <laughs> त खुलंदी न ॻोल्हींदो त माण्हू वेठो हूंदो त ठीकु आहे परवाह न आहे हाणे ॾिठोसीं हाणे हज़ारे तफ़सील माण्हू लिखिया आहिनि हिन उमत मुहम्मद जे मत घणेई फ़िक्रु सोच वीचार कया आहिनि पोइ केतिरा ई मतिलबु त अरबी में आहिनि के फारसी में आहिनि के सिंधी वारनि वीचारनि लिखियूं आहिनि पंहिंजूं ॿियनि ॿोलियुनि में उर्दू में सभिनी ॿोलियुनि में लिखिया अथऊं तफ़सीर हाणे हिकिड़ो तफ़सीर आहे मदारखल तंज़ील हक़ाक़ तावील नसफ़ी सफ़ी रहमत जो हाणे हीअ सत सौ ॾह हिजरी में हिन वफ़ात कई आहे हिन असांजे सिंध में सम्झो त भरत नूर मखदूम नूर रहमत खां ॿ सौ साल अॻु इहो माण्हू रहियो आहे ऐं पंहिंजे स्योती वग़ैरह खां अॻु जो आहे अहिड़े नमूने सां न हाणे हिन इहो इशारो कयो हिन ॻाल्हि ते हिकु ॾींहं खां छो आहे हाणे हथु अची वञे ॻाल्हि रूर भई ॾिसिजे अहिड़ो चङो माण्हू आहे की ॻाल्हि करे थो छा ॻाल्हि आहे हुन खां पोइ ॾिठोसूं त इब्न अजीबा आहे इब्न अजीबा नालो अथसि जंहिंजो तफ़सीरु आहे बहरुल मदीद उहो ॿारहं सौ चोवीह हिजरी में हुन वफ़ात कई आहे यानी हुन खां सत सौ खां सत सौ ॾह में हू हू ॿारहं सौ चोवीह सत माना पंज सौ साल खां पोइ वरी ॿियो आयो आहे उन उहा साॻी पोइ हुन खां वरिती या हुनखे पंहिंजो ख़्यालु आयो या छा जीअं को हिक ॿिए खां सिखिया या को अञा ई हुन खां अॻु में को ॿियो माण्हू मुफ़सर आहे ईअं न चई बसि आऊं पहिरियों आहियां जंहिं मूंखे इहा ॻाल्हि अताई मुफ़सर आहिनि उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पोइ हिन खां अॻु में बि को हूंदो त नसफी रमत लाले खां बि अॻु में हूंदो या ॿिने अजीबा खां मतिलबु त उहो त पोइ थियो आहे पर पोइ उन विच में या हुन पाण सिखी आहे ॿाहिरि हा हुन ॻाल्हि कई आहे जेका मुख़्तसिर ऐं पहिरीं ॿुधायां पोइ वरी हुनखे ॾिसंदासीं चङी तरह सां त अलाह ताला हिन सूरत रहमान में ॼण जेको नक्शो कढियो आहे पहिरीं पंहिंजे नयामतियुनि जो ज़िक्र कयो आहे त जेके नयामतूं हिन दुनिया में इंसान खे ॾिनियूं अथसि उहे रहमान वटां इंसान खे मिलियूं आहिनि उहो पंहिंजे दीनी नयामतूं आहिनि आला आला माना नियामतूं नेमतूं जेके हासिलु थियनि था या वरी समरखंदी रहमत हले चयो त जेके आला आहिनि उहे अलाह ताला ॾिए थो जेके हासिल थी थियनि अताऊं आहिनि उहे ऐं जेको नेमतूं आहिनि वरी नामा अनाम उहे जेके आहिनि से जेके ॻाल्हियूं मतिलबु त औखायूं ॾुखियायूं तकलीफ़ूं उनखे थियणियूं आहिनि हुनखां अलाह ताला हुनखे बचाए थो उहे नेमतूं आहिनि पर इन नमूने सां नेमत न आहे आलाउनि जी माना साॻी कन में पसंदि कई आहे पर कन वारी थोरो डिफ्रेंस करण जी कोशिशि कई आहे त भई छा माना में फ़र्क़ु आहे कहिड़ो आहे बहरहाल पोइ ईअं आहे या न आहे रब खे ख़बर आहे नेमत तूं साॻी ॻाल्हि चइजे या आला बि साॻी ॻाल्हि आला आला माना अलाह ताला जूं जेके नेमतूं अलाह ताला ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे इंसान खे हाणे उहे फरमाए थो पंहिंजो नसफ़ी रहमत अलाए ऐं पोइ इन अजीब आहे ॿई ॼणा हिन ॻाल्हि ते आया आहिनि त पहिरियों जेके अठ फबे अई आला एरब अरबमात कज़बान अचनि था <clears throat> उहे हिन धरती ते इंसान खे जेके हासिलु थियूं आहिनि हिन दुनिया में जेके नेमतूं अलाह ताला पंहिंजूं ॾिनियूं आहिनि पोइ दीन जूं आयतूं पंहिंजो नेमतूं आहिनि या पर दुनियादारी जूं जेके बि हिन में हिते रहण जूं उहे सभई तव्हांजो इंसान जी वफ़ात थी थिए ऐं सभु कुझु पंहिंजो ख़तमु थो थिए हिन दुनिया जो इहे जेके आहिनि से ॼण अठ दफ़ा फबे आई आला आहे रब घुम थो कर्ज़बान थो थिए अठ दफ़ा हाणे उनखां पोइ जेके तकलीफ़ूं आहिनि दौलख जूं या आख़िरत जूं जेके उहे सत दफ़ा जो अलाह ताला फ़रमायो त दोरख जा दरवाज़ा सत आहिनि क़ुर शरीफ़ में फ़रमाई सत दरवाज़ा आहिनि दोरख हाणे इहे थियूं अठ ऐं सत ऐं पंद्रहं थी वियूं हाणे इन इहे दोज़ जूं या जेके आख़िर क़यामत जूं वञी माण्हू अशर ते पहुचे थो जन्नत में वञण खां अॻु में ते इहे जेके ॾुखियायूं औखायूं सत दफ़ा फबे आई आहे हुन में अलाह ताला जूं नेमतूं आहिनि जो हुननि खां बचाईंदो खां बचाईंदो मतिलबु तकलीफ़ुनि खां मोमिन खे बचाईंदो काफ़र खे कंहिंखे परवाह कोन्हे उनजी मर्ज़ी आहे जीअं थी करे पर जेको मोमिन आहे हुनखे अलाह ताला उन मां ॾुखियनि माना कढाईंदो औखियनि मा कढाईंदो हाणे उहे सत दफ़ा फबे आई आहे अला ऐं रब विकमाती वयूं हाणे अची वई जन्नत जी ॻाल्हि मन ख़ाफ़ मक़ाम रबी जन्नतान ॿ जन्नतूं जेके मक़ाम अलाह ताला जे अॻियां साम्हूं थी उथण खां जेके डप डिॼनि था हिनखे ख़्यालु आहे त अलाह ताला उथारींदो ऐं असां पेश थींदासूं ऐं उते छा हाल थींदो त उहे जेके डिॼनि था हिन धरती ते अहिड़े नमूने सां अमल कनि था ऐं उहो जन्नत बि वरी कहिड़ी आहे उन जूं कहिड़ियूं नेमतूं आहिनि की कहिड़े नमूने सां वेठा हूंदा की छा छा हासिलु थींदो उहे जेके फलेमन मन मक़ाम रबी जनता हुतां खां वठी जेका हल जज़ाओल एसान इलसान फ़भइ अइया आला अरब विखमातु क़सबान एसि इहे ॼण अठ पंहिंजो फ़भे अइया आला अरब विखमात क़ज़बान अठ दफ़ा अचे थो त इहे थियूं ॼण छो जो अलाह ताला फ़रमायो त अठ दरवाज़ा आहिनि जन्नत जा कराशी में फ़रमाई अठ दरवाज़ा जन्नत जा हाणे वरी वमीन वमिन दून हिमाय जन्नत आहिनि उनखां सवाइ ॿिया अठ जेके आहिनि खां सवाइ ॿियूं ॿ जनतूं आहिनि हाणे उन्हनि जो वरी बि जेको आहे से अठ दफ़ा फबे अई अला अहिड़ो कज़बान इहो थींदो तव्हांजो सूरत वञी पूरी थींदी त हाणे अहिड़े हिसाब सां दुनिया जे नेमतुनि जी ॻाल्हि अठ दफ़ा थी ऐं जेके क़यामत जूं सख़्तियूं तव्हांजो वञी माण्हू जनत वारनि खे चवंदा हलो होॾा दोज़ में उछलबो हुनखे जेको आख़िरि में जेका अचे थी हिन में ओसि ताईं जेको आहे मोमिन खे मां बचाईंदो माना इहे हिते वरिती हुनजे लाइ त इहे थियूं सत ऐं ॿियो व वलीमन ख़ाफ़ मक़ाम रबी जिन तव्हां तव्हां खां वठी ज़ाल अहसान अहसान फबे आई इहे ॿियूं अठ थियूं अठ दरवाज़ा जन्नत जा वरी दून हिमा जन्नत आहिनि उन खां सवाइ ॿियूं जन्नतूं उहे बि थियूं त उन में बि अठ दफ़ा अठ दफ़ा अठ दरवाज़ा जन्नत जा त इहे सभई थियूं अठ अठ ऐं सत ऐं अठ ऐं अठ हे थी वञो एकटीह ॿटीह कोन आहिनि न को टीह आहिनि न को टेटीह आहिनि इन करे इहे अठ टीह आहिनि पोइ मतिलबु त हिकिड़ो हिसाबु हाणे उन में आयतुनि खे ॾिसबो आहे कन इं स्ट्रक्चर जेको सूरत जो सो हाणे अहिड़े नमूने सां रख रखिबो ज़हन में त सूरत रहमान जेका असां शुरू थी थिए अलाह ताला जे नेमतुनि जे ज़िक्र सां ऐं पोइ हीअ क़ाइमत जेके ओखायूं आहिनि ऐं उहो दौरख़ ताईं पहुचण जी हुन खां बचण जी ऐं पोइ जनतुनि में दाख़िलु थियण जी ॿ जिनतूं वरी ॿ जिनतूं पाण ॿ जिनतूं इहे चारि जिनतूं थी वियूं हलियूं पोइ जिनतूं <laughs> भला हर हिकु माण्हू खे त मिलंदियूं की नवीहनि खे सालियनि खे कंहिंखे सिद्दीकनि शहीदनि खे चार ई मिलंदियूं हर हिकु या हिकिड़ो माण्हू हिकिड़े हंधि हूंदो आहे पाक पाण ॼाणे उहे दू हिमा जिनत आहिनि ऐं वरी मनखाफ़ मक़ाम वारा बीज जिनत आहिनि पोइ हर हिकु खे चारि हूंदियूं या हर हिकु खे ॿ हूंदियूं या हर हिकु खे हिकिड़ी हिकिड़ी हूंदी आहे हिन क़िस्म जा माण्हू हुत हूंदा हुन क़िस्म जा माण्हू हुत हूंदा पोइ हाणे इहे सभई रब पा खे ख़बरूं आहिनि पर पोइ माण्हू <laughs> अलाह ताला सूरत हदीद में या ॿियनि फरमायो त जन्नत जेका आहे तुंहिंजी एॾी आहे जो आसमा हिन ज़मीन जी जेका वस वसियत आहे या डेग आहे वेखराई आहे हिन खां वॾी आहे हर हिक जी जन्नत पोइ हाणे एतिरो एतिरो मतिलबु त जन्नत आहे जो माण्हू जीअं वणेसि तीअं हुते हले करे छा करे हाणे इहे ॻाल्हियूं अहिड़े नमूने सां सम्झणु खपनि हिन जो तफ़सील इनशा वरी पढ़ंदासूं जॾहिं पूरी सूरत पोइ कंदासूं पर ॿियो जेको ख़्यालु वरी कंहिं माण्हू मूंखां पुछियो मूंखे ख़बर कोन्हे छा चई भला ई ज़ुल हिकिड़े हंधि लिखियो पियो आहे ज़ुल जलाल वलीक्राम वरी ॿिए हंधि लिखियो पियो आहे ज़िल जलाल वलीक्राम पर वरी ॿ दफ़ा हिते आयो आहे सॼी क़ुर मंझि इहो ज़ुल जलाल ऐं ज़िल जलाल इहो जेको आहे सो सिर्फ़ु हिन सूरत में आहे ऐं इहो हिते क़ुर शिम सूरत रहमान में ऐं पहिरीं एकटीह नंबर आयत में ज़ुल जलाल वल इकराम ज़ुल जलाल वल इकराम ऐं आख़िरी आयत जेका सेवनटी एट हुन में ज़ुल जलाल इकराम त चओ भला हीअ ज़ुल आहे हू ज़िल आहे हाणे छा मतिलबु आहे असांखे ख़बर कोन्हे पोइ माण्हू ॻोल्हे तलाश करे का ॻाल्हि सम्झि में अचे ज़ाहिरात उहे आलम आहिनि अलहमदिल्ला उनखां अॻु में ॻाल्हियूं की करे चुका आहिनि पर पाण असांखे उहो हथु अचनि जो इल्मु वॾो आहे ऐं जेके वीचारा आहिनि असांजा मुफ़सर ऐं इहे उहे पढ़नि था की उहो ॻाल्हियूं पोइ ताईं कंहिंखे हासिलु थिए थियूं जेके आहे वॾा अॻियां आलम गुज़री चुको आहे पाण हिकिड़ो असांजो वॾो आलमु आहे पंहिंजो बल्क ई समरकंद बुखारा जो छा नालो समरकंदी समरकंद जो नालो अबुल समरकंदी रहमत हाणे हुनजी तफ़सीर आहे हुनजो नालो आहे बहरुल उलूम हिनजो नालो आहे पंहिंजे अबिन अजीब जो नालो आहे बहरुल मदीद छोलियूं ॾींदड़ बहर ऐं इहा इल्म जो बहर पाण सभई बहर मतिलब ॿई आहिनि बहर हिन में थोरो इशारो कयो अथसि जेको मां ॾिसां थो पढ़ूं था ॾिसूं कहिड़ो हिन में ॻाल्हि थो करे त इहो ज़ुल छो आहे ऐं ज़ुल छो आहे हीअ पेर में काल समरखंदी रहमत तफ़सीर उलूम सुम काल अज वजल हुन पासे में उन करे आयो यानी ज़िलर्ता मथे इर्तिफ़ा वारो यानी इर्तिफ़ा अल मंज़िल मथां ई मंज़िल वारो पर कुदरत वल इखराम या करनी अलकरीम अलतजाविज़ तजाविज़ करण वारो अल अनिल मुज़नबीन गुनाहगारनि खां तजाविज़ करण वारो हुननि खे बख़्शण वारो हुनखे छॾे ॾियण वारो ठीकु आहे छॾनि छॾनि थो वञे वञनि जन्नत में हाणे ख़ैरु आहे तजावीज़ करण वारो मुतजाविज़ मुज़नबीन भई क़ाल अल इस्म ज़ियादत अलस्म ज़ियादतला इहो इस्म जेको हिते वतवार कस्म रबिक दिल जलाल वली क्राम खे चवंदा त इहो इस्म वाधारे अलाह ताला ईअं रखी छॾियो आहे तव्हांजो पर इहो त्योहारु कसम रब रब छो त रब आहे उहो उहो जलाल वारो आहे बरक़त वारो आहे बरक सो अलियातु कलाम माना हो तबारक रब कर माना तुंहिंजे रब जेको आहे सो बरक़त वारो आहे बरक़त वारो आहे हाणे कर इब्न आमिर हाणे हीअ ॻाल्हि जेका आहे नुक़्ते वारी आहे त इब्न आमिर जेको आहे सो पढ़े थो ज़ुल जलाल सां हिते आख़िरी बि जेको आहे ज़ुल जलाल सां पढ़े थो नियातन दिल इस्म उनजी नाती तारीफ़ जेको आहे इस्म ॾांहुं वञे थी यानी ज़ुल जेको आहे इस्म सां लॻे लागू थो थिए वल इस्म रफ़ आहे ऐं ॿिया जेके आहिनि सेल ज़ील था पढ़नि वल बाख़ुन ज़िल जलाल बिलन ख़र ज़ू जेकर ज़ू सां पढ़िजे त चालू नयातन दिल इस्म त उहो उनजी इस्म ॾांहुं तारीफ़ वेंदी यानी इस्म सां लागू थींदी उहा ॻाल्हि वल इस्म रफ़ आहे इस्म जेको आहे रफ़न करा बिल कसर यानी ज़िल जलाल त उहो जेको आहे सो रब जी नियात ॾांहुं अलाह ताला यानी ज़िल जलाल त रब ॾांहुं इशारो थो वञे हाणे इन मज़ा असां जेको नुक़्तो कढियोसीं नुक़्तो सम्झ में थो अचे सो इहो आहे त इहो सम्झ में थो अचे त एकटीह आयत वारो ज़ुल जलाल तालक रखे थो वजह वझ ज़ुल जलाल चए थो ॿी त सभु शइ फ़ानी थी वेंदी रुगो वज चहिरो मुबारक अलाह ताला जो आहे चहिरो असांजे चहिरे जो कोन मतिलबु चहिरो इहो मेटो फरिकल आहे या कहिड़ी माना में आहे तमसील आहे छा आहे जीअं रब पा ॼाणे पाण असां हुन में वधीक उजत कोन था करियूं त छा आहे छा न आहे माना त वज रब ज़ुल जा जेको जलाल वारो आहे तुंहिंजो रब उहो बाक़ी रहंदो बाक़ी शयूं जेके आहिनि से सभु फना थी वेंदियूं हिन ॾांहुं इशारो आहे हर अलाह ताला जे वजह ॾांहुं हा जे बका सां जे उनजो अलाह ताला बाक़ी रहंदो बाक़ी सभु शयूं ख़तमु थी वेंदियूं इन करे इहो जेको ज़ुल जलाल आहे सो ॼण अलाह ताला जे त वजह ॾांहुं इशारो आहे हुनजे बाक़ी रहण ॾांहुं इशारो आहे जीअं त कुल मन फान ॿियूं शयूं सभु फानी थी वेंदियूं वजे कुल मन उन खां पोइ आयत जेका आख़िरी आयत आहे उन में जेको ज़िल जलाल जेको तालुक़ु रखे थो तुंहिंजे रब जे इस्म नाले सां तबारक कस्म रबिक तबारक बरक़त वारो आहे इस्म तुंहिंजे रब जो उहो बाक़ी हूंदो आहे हाणे जन्नतूं जेके नहमतूं आहिनि उहे हासिलु थींदियूं उते उहे फना थियण वारियूं कोन्हनि फ़नाइयत जी ॻाल्हि न आहे हाणे अबदियत जी ॻाल्हि आहे हमेशह रहंदो माण्हू उते जेके जनत जन्नत में रहंदा दोस्त वारनि जी ॻाल्हि हिते हाणे कोन थी थिए जनत वारा हमेशह उते रहंदा उते बरक़त वारो नालो आहे रब पाक जो जेको तुंहिंजो हुते आहे बाक़ी रहण वारी ॻाल्हि तुंहिंजे रब पाक जी ज़ी ज़ुल जलाल बाक़ी रहण वारो होॾां हिते जेको आहे सो बरक़त वारो इस्म इस्म आहे तुंहिंजो नालो हाणे उष्मा अल्ला ताला जो हाणे हिन मज़ा इहो बि थियो तर्ब पाक हूअं ई बरक़त वारो आहे ई आहे सुभाणे तबारकियल जी तबारक बरक़त वारो आहे पर हुनजो नालो बि बरक़त वारो आहे इनजे करे हुन नाले जो ज़िकिर कजे हुन नालो वठिजे अलाह कजे रहमान कजे सुभाणे अलाह कजे जेको बि नालो हुनजो वठिजे त उहो बरक़त वारो आहे माना हिन मज़ा इहा कढी सघिजे थी त संस नालो बि बरक़त वारो नालो पाण त आहे ई बरक़त वारो पर संस नालो वठणु यानी अलाह ताला असांजे साम्हूं वेठो त कोन्हे मतिलबु असीं ॾिसूं कोन था पर आहे धरती काइनात सॼी हले पई हुनजे हुकम सां हुनजे अमल सां हुनजे चए सां हुनजी ॻाल्हि सॼी आहे पर पोइ असां जेकॾहिं नालो वठूं हुनजो हुनजी बरक़त सां हले थी सॼी धरती दर्ज़ काइनात पर असीं नालो वठूं त उहो बि असांजे लाइ बरक़त वारो आहे पंहिंजो तबारकस्म रबिक कस्म जलाल वल इकराम इके हिन सेंस में ॿियो जेको इशारो हिन में ख़्याल में ईअं ई अचे थो ज़हन ज़हन में त वाह जेको आहे सो अञा अल्फ़ अल्फ़ बे ते से पई हले अञा उहो अञा ख़तमु कोन थी आहे तंहिंजो वाह विच में अचे थो ऐं वाह जो जेको आख़िरी अणी आहे हीअं करे अञा अॻिते हलंदी ऐं इहे जी जेका इहे आहे जेका सो आख़िरी हर्फ़ आहे पंहिंजे अल्फाबेट जो ऐं पंहिंजो उते ख़तमु थी थी वञे हली ॻाल्हि इन इन करे हीअ का काइनात जेका आहे सभु हिते दुनिया में जेका ख़तमु थी त उहा अञा अॻिते आहे ॿी आख़िर आख़िर जेका असां अञा आहे पर आख़िर जेका आहे सभु बसि आहे उन खां पोइ न का अख ॿी शइ आहे न का मतिलबु त आख़िर त आख़िर त आहे उहा फना थियण वारी बि कोन्हे न को मतिलबु त उन खां पोइ का ॿी शइ आहे त अहिड़े नमूने सां उहो ॼण इहे सां थी विया या के बि ॿी माना हूंदियूं ऐं मुफ़सन थी सघे थो हुन ते घणनि सोचियो हुजे कहिड़ी ॻाल्हि आहे पर हाणे अलाह ताला टॉफिक ॾिए पाण खे सम्झण जी इहे कीअं ॻाल्हियूं मतिलबु आहिनि जेके कंहिं माण्हू खे अचनि ख़्याल में पोइ पुछा ॻाछा कनि था त वरी ॿिए खे माण्हू पुछंदो पोइ सुठी बरक़त वारी सुहिणी ॻाल्हि हूंदी त ज़हन में अचे त सुठो आहे अलाह ताला जो इल्मु आहे अलाह ताला जो कलाम आहे हुनखे सम्झण जे लाइ थोरो माण्हू कोशिशि करे सही करे हिक ॿिए खां सिखे थो सुठो आहे पर जेकॾहिं माण्हू हुन ते वरी एतिराज़ु कंदो त न असांखे ज़रूरत न आहे हिन ॻाल्हियुनि जे करण जी सोचण जी तदबुर करण